one them called Papa Nice. All them bad boys raise up your hands, put the lighter in the air. The voice from the street is coming in. The original rude boy, Winchester Yankee 3030. Uh. Ah. The king of the street, so you people can learn who really got it in the street. You bunch of blood bloods, not fuck with my crew. Huh. Mille penta, mille prega. los tiene retratado Por eso es que lo mío yo lo hago bien callado. Prefiero estar tranquilo que ser de estos apagados. Pero mira, no te confundas tú conmigo, porque eso del gatillo siempre ha sido bien sencillo. Aquí es que se separan los niños de los hombres. He sacado el mapa lo que están buscando hombres. Aquí es que se separan los niños de los hombres. He sacado el mapa lo que están buscando hombres. Aquí es que se separan los niños de los hombres. Aquí es que se separan los niños de los hombres. de los que quieran tumbar tu chavo, pendiente a los que te quieren dar un paro, pendiente a las mujeres que quieren utilizarte, no me dejo envolver por ningún culo en la calle. un día darle uso, más eh, chequeamos. Hay mucha que se presta para uno tirarle un tramo. Ahí es que el 30-30 se destaca. Vienen con un truco y le quemo rápidamente las patas. ignorante, no saben que yo soy el y el que tiene las babillas para guerrear con todos los nazis. No dejo huella, así yo hago mi movimiento porque quiero hacerle tiempo. Aquí es que se separan los niños de los hombres. He sacado el mapa los que están buscando nombre. Aquí Altair Production, Total Destruction, 30-30, keeping it real in this motherfucking mic. Así es que la real vida de los cangri en la calle. Siempre tirando la pista a fuego.